Assalamu alaikum jama'a masu sauraron wannan fili na ƙara biyu a tashar mu ta biyu ta FM Radio Kano barkanku da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wannan fili a littafin nan magidajiya na biyu wanda Hadiza da Mashitu Mrs Nuhu na Marwa ta rubuta kuma Ibrahim da Maryam da Nana Hawa'u yayin eh, isa na kan kwana mai jama'a kwana sun ga suka haɗa gwiwa suka aiko mana da shi wannan littafi shirin da ya gabata mun ga muku irin makarkashiyar da mama ta shirya akan auren Khalil da Karime har take cewa abin da na shirya sai ta yi ƙasa ƙasa da murya sosai to duk yadda Karime ta kasa kunne dan jin me take faɗa ba ta ji komai ba sai dai ta hango fuskar Khalil tana washewa zuwa tsadajin murmushin nan nasa tace na ƙara zakuwa dan haka na sa kunne na sosai mama ta ce saboda haka ba na so ka nuna kowa ba ka ta, ciki har da yan uwanka gaba ɗayan su ya zamo babu wanda ya san wannan shirin da gani sai kai kamar yadda mu kaɗai abin ya shafa ya ce wannan dabara ce mama kuma da kin yi mun bayani tun farko ba zan sa damuwa cikin raina ba ya faɗa tare da mikewa ai ku yara ne shi yasa duk abin da za ku yi sai ku yi shi gaba gani shi zaman duniya a ɗan siyasa ita kanta yarinyar kar ka kuma yi mata ko kallon banza balle ta zaton akwai wani shirya ƙasa idan ka jure na ɗan lokaci ne komai zai zama tare nan muka dakata wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ɗora yace ma ba zan yi ƙoƙari ya faɗa tare da jin wani irin sanyi cikin ransa tamkar an yaye masa bakin ciki wanda yake cikin ran nasa komai zai zama daidai ya shafa saman kansa a cikin banɗaki ya sakarwa kansa ruwa sanyi ya ratsa jikinsa lokaci ɗaya saki guntun murmushi don tuna kalaman mama bangare ɗaya na cikin zuciyarsa na ƙara shirya masa yadda shirin nasa zai kasance ya shirya cikin wata shadda shar mai launin golden brown da bakin wando jeans ya fesa turaren kansa wayarsa ta ɗan yi ƙara a gurguje ya ɗauki mukullin motarsa da wayarsa ya san kiran yin dina ne kowa ya hallara shi ake jira don haka babu sauran ɓata lokaci suka so cin abinci ɗakin ya shiru ba ka iya jin komai wanda karar cokula kalin ne ya so mai hamdala ya ɗanyi baya da kujerarsa sannan abba yana wanke hannunsa kalli da duba karime madan za mu je unguwa fa karima ta ji wata irin faɗuwar gaba ta karfin hali ta limshi ido da ya sai dai gobe yau bacci nake ji da wuri abba ne ya ce daurewa ki ku je yau ɗin domin na gaya lawali yau za ku je da daddare ba na son sa alƙawari to abu ta faɗa a sanyayi ita kan ba ta kauna abin da zai sa su kaɗaice ita da kare domin hanyar da zai samu kenan ya kuntata mata musamman rana ta yau da ta san ta yi abubuwan da za su iya kona ransa kuma bai samu hanyar da zai zalunce ta ba sai dai gargaɗi da ta lura idanuwansa na yi mata yanayinta kawai ya nuna rashin tafiyar da duk wani rawar kai da yau take ji jikinta ya sanyi sosai haka ta miƙe babu kuzari ta nufa ɗakin su domin ta shirya har ta ɗauke jab ta za ta sa sai kuma ta sauya shawara ta yi sauri ta cire kayanta ta ɗauro tawul ta shiga ban daki ta yi wanka a gurguje ta shafa loshin mai ƙanshi ta mutsutsaka hoda a fuskarta wet lips mai kyalkyali ta shafa labbanta ta bi jikinta da body spray ta gyara gashin ta ya sauko har tsakiyar bayanta sannan ta kitse shi ta nannaɗe jelar ta tura ta ciki hakan bai hana kwanciyar gashin a ta ba ta ɗauko waɗansu riga da wando tsaraba abba ce ta dubai rigar jaji da adon ruwan hoda mai ɗan ƙaramin hannu tsawon rigar ya gwiwa an yi adon duwatsu ruwan hoda a gaban rigar da gefen hannun da ƙasar rigar zuwa inda ya buɗe gefe da gefe dogon wanda rigar ruwan hoda ne yana da faɗi sosai an yi adon jajayen duwatsu a ƙasan wanda, mayafin rigar ɗan ƙarami ne shara-shara mai zanen fulawa a ɗaɗar ruwan hoda karime ta sako takalmanta flat shoe ja da yar karamar jakarta ta tsaya gaban mudubi ita da kanta ta kaɗa da ganin irin kyan da ta yi kamar wata yar inda sai kuma ta shiga cikin shakkun fita cikin irin wannan shiga domin ita kanta bata taɓa zaton kayan za su amshe ta haka ba kada fa ta janyo wa kanta abinda za su yi zaton da gayya take yi wannan kuma zai iya zama sanadin da za a hana ta sa kaya ta zo na tsoro a bakin gadonta tana sake-sake jin an taɓa ƙofa ne ya sa saurin dago kai tana kallon mai shigo ya leko kansa da rabin jikinsa fito mu tafi dare sai ya kasa karasa abin da yake shirin faɗa yana binta da kallo baki gobe ba dai karima ce wannan ba tambayar da yawa kansa kenan ya saurin ɗauke kansa dan kar ta gane irin kallon mamakin da yake mata ina ya makaro domin ta gama gane kallon ta yake ta dan yi murmushi ta gyara takalmin kafarta ta fito yana tsaye bakin fala ta zo ta wuce ta gabansa. sa yaya bari na ce da mama mun tafi ta faɗa lokacin da take tafiya cikin sauri da sassarfa yadda take juya jikinta dole ya imota duk idan da yake kallonta Kalil ya shagala bai ma san binta yake da kallo ba har sai da ya daina ganinta sannan ya dawo cikin hayyacinsa wani irin tsaki mai karfi shi a dole kallon ce mata yana jin takun fitowarta ya saurin ɗauke kansa har sai da ta zo dab da shi mu je yaya sun so tafiya babu wanda yake magana sai dai kusan a jere suke tafiya domin da kaɗan kalli ɗin ya zarta ta ganin yana shirin barinta a baya ne ya sa ta yi sauri ta cin masa har bakin mota kalin ne ya so shiga ta tsaya a bakin murfin motar ta harɗe hannayenta yau motar ki sannan ya ɗago kansa suka sake haɗe ido wannan karan ta sauke idanuwanta a kansa sannan kallon da take masa kallo ne da ya kara mata kyawu sannan ta ɗauke kanta me wannan abar take nufi ni zan buɗe mata motar kalaman mama ne suka dawo cikin ransa lokaci ɗaya kai hannu ya buɗe mata ƙofar sannan ta shiga ta zauna yi murmushi yana kallanta kin zama hukuma sai da rarrashi ko ta ɗago ta da murmushinta da yake kara mata kyau wace ni da za a iya rarrashi na ya mai da kansa yana kallon titi eh mana kin zama hukuma tun da motar ma sai an buɗe miki zaki shiga a ba haka bane ta faɗa a sanyaye sai dai bai so ta yi shiru ba ya fi son su yi magana da za ta tsawa tsakanin su to yaya ne ya faɗa yana son ta ci gaba da magana <laughs> kawai ta ce ta ci gaba da kallon hanya shi ma sai ya shiru yana kallon hanyar cikin zuciyarsa yana jin zafin shirin da ta yi sun fito bakin babban titi ya ce ina muka nafa gadon ƙaya ta bi shi da amsa gadon kaya da maimaita abin da ta faɗa da irin salon muryarta wai ke me yasa ba kya son yin magana yi magana yana marmashi ta dube shi mai da hankali akan toki ina magana mana ta bashi amsa a ban yadda ba ban da yau ban taba jikin wata magana mai tso ba shi yasa yau da yi na cika da mamaki haka da ka gani ba haka za ki ce ba ki dai ce yanzu kin gane ni ɗin mijinki ne saɓanin da da kika mai da ni wani dodo bace magana ba shi kaɗai ke maganarsa duk kalamansa na son ta ci gaba da sakin jiki da shi ne da sake bayyana mata matsayinsa na miji a gare ta ta dinga jin maganganunsa tamkar tatsuniya wai kalil ne ya shirya karɓar ta a matsayin mata aure ta sauke a jin zuciya daidai lokacin da take nuna masa gidan mai gadi ya buɗe musu get suka shiga eh fakin tana kokarin fita ya ce karime kin banda ina ta magana kin yi shuru duk da wannan haƙi na abba ne amma ya dace mu fahimci juna ko dan haƙƙin juna da yake kanmu to kawai ta ce masa a takaice sannan ta buɗe mota ta fita bi ta da wani irin kallo duk da zuciyarsa ta zo ya wuya haka ya mayar da ɓacin rai ya haɗe ya bi ta da wani irin murmushi wanda zai fi dacewa a kira murmushin mugunta ta nufi wurin da lawali yake zaune a kan benci da alama bai gane ta ba shi yasa tun sanda ya buɗe musu gate ya koma ya zauna yana hango ta ta nufo inda yake to sai gane ta dan haka ya miki a ah, mata ashe ku ne sannan ku da zuwa ai ban gane ku ba sirikin nawa ne a can yana kallon Khalil ya tsaya a cikin mota lawali yana karasawa ya bashi hannu suka gaisa dama Alhaji ya ce za ku zo mu je daga ciki yi masa izini har zuwa bangaren su tuni Karime ta shiga cikin gida inna Hawwa na kwashe gidar da ta gama soyawa a amarya ce sannan ku da zuwa ta kashe wutar sannan ta nufi ɗaki ta ɗauko tabarma ta shimfiɗa musu a harabar wurin suna gaisa balawali suka shigo tare da kalil ya zo na kan tabarmar da Inna hawa ta shimfiɗa suka gaisa da Inna hawa ta ɗebo musu ruwa ta aje ashe kuma haka abu ya kasance ai mun ji daɗi kuma mun yi murna Allah sanya alheri in ji Inna hawa kalil ya miƙe bari na jira ki ko ya sa hannu a aljihu ya ɗebo kuɗi yan ɗari biyar biyar guda goma ya ajiye musu ha wannan ɗauke ka Ya alhaji ma da ya zo haka ya cika mu da abin arziki abin sai ya yawa karɓi kuɗinka baba lawale ya miƙa masa har sai da kalil ya haɗa da magiya sannan suka karɓa suna ta faman godiya ya sa musu albarka bayan fitarsa ne inna wata ce tafiya kuma babu ko sallama karime nan fa ta ba su labarin yadda aka yi tafiyar ta tace ba shiri baba lawali ya ce ai mu kam alhaji ya zarta komai a gudu yadda ya rike ki amana babu yadda za a yi mu guje shi shi kansa alhaji baballa da kansa ali ya je wurin sa ya masa bayani da lafazin nan nasa na ɗan boko nan da nan alhaji baballa ya fahimce shi karshe mu dama shi muke ji kada ya zaton yaudarsa bai nuna damuwarsa bai ce matan mutum kamarinsa Sai bayan tafiya alhaji ne ma ya neme ni ya ce za mu sake koma can kawai don neman auren laure yan mai gari da bai same ki ba ba zai tsallake garin ba sai ya ɗauko mata a can hakan mu ma ya mana daɗi har mun daina jin kunyarsa da muke karima ita ma taimar mu shi can kasan zuciyarta tana addu'ar Allah ya kulla ko ta samu laure a kusa da ita baba yaushe za ku je idan an gama walimar ɗaurin auren ku wannan lahadi to lahadi ta sama za mu tafi Allah kai mu baba amin na fata dai babu wata matsala ta soke a zuciya ba komai baba lawali ya sake kallon ta karime tamkar mahaifinki nake ba na son ki koye min idan da akwai wata matsala ki gaya min zan yi kokarin magance miki ta tai murmushi ba komai baba to madalla malam ya magana tariya ni ban ji lokacin da aka saba lawale miƙe tsaye ai ba a sa lokacin ba alhaji cewa yayin sai ta gama karatu za a dauki tsawon shekara hudu zuwa biyar nan gaba inda ta rike haba tana jinjina kai ai har sai ta yafa ma a gidan ba su tare ba yadda yaran nan ba su da ta ido to menene tunda dai an daura aure ba shikenan ba a amalan gaskiya a duba lamarin nan ya yarinya za ta ta zama da aure a kanta tsawon shekaru biyar me kuma za a duba bayan da shi da ita da a karkashin alhaji suke kuma shine ya shirya hakan ba wata matsala tunda kai da kaya duk mallaka wuya ne banda ma ra'ayi irin na masu hali a cikin gidan ma ba sai su zaman su ba ma'aurata nawa ne za su iya zama a cikin gidan wani bai damu da wani ba wannan ba wata matsala ba ce ya ɗauki buta ya fita bari na je ina tare da bakona kare ji ni shiru har ya kai bakin kofa ya tsaya ya ce ki sauri ba ki fito kada ya ta jiran ki to baba ta faɗa Ina hawa ta sake matsawa kusa da ita to karime kada ki ga a gaban iyayenki kuke ki manta da igiya a wurin da take kanki ki tsare mutuncinki ki yi wa mijinki biyayya kina da ya sanar da yadda rayuwar nan ta bambanta da tamu ta karkara dole ne ki kula da kanki ki dinga yi wa mijinki biyayya ki sa shi ya ƙara kwanaki banda kazanta ki kula da kwalliya da tsaftar jikinki da duk irin gwalli da gwalangwasan da kwalisar da kika ga 'yan matan nan nayi ke ma ki dinga koyi da su ki sake ki dinga nuna ƙauyancin ki ki nuna wayewa ke ma wannan zai ba su ƙarfin gwiwar kaunar ki dama ga kinan tabarkalla hausawa sun ce ko kana da kyau sai ka kara da wanka ta dauko ta leda ta kulla mata gida mai gishiri mai yawa ta rauko ta har bakin kofa fitilun da ke harabar gidan sun haske ta tun daga nesa ya hango ta ya sauri ya sauko daga saman motarsa ya buɗe mata motar sannan shi ma ya zaga ya shiga sun yi nisa suna tafiya babu wanda ya magana sai sautin kiɗa da yake tashi a hankali sun zo daidai kwanar da za su shiga layin su kalil ya rage sautin kiɗa ba dai barci kike yi ba ya eh, furicin yana kallon gefen da take ta sauke koyayya a zuciya ban yi barci ba amma barcin nake ji sosai yanayin da take fitar da sautin muryar ta kadai zai fallasa gaskiyarta kaɗan take jira ta kwanta ya juya su sitiyarar mota a hankali kamar baya su irin wannan lokaci zai fi dacewa a ce kana tare da matarka wadda kake kauna zancensa kawai yake a cikin zuci ya sake waiwayawa ya watsa karima wata irin harara wadda bata kula da yayi ba duk wannan abar ce ta janyo min matsala duk yadda na so dole ne hakuri zuwa wani lokaci cikin zuciyarsa yake magana amma hakan bai hana motsawar bakinsa ba da fitowar wasu furuci waɗanda ba za ka fahimci abin da yake faɗa ba karima ta ce na'am ta yi zaton da ita yake ta ce mun zo gida ko sai bacci tare da ya mata murmushi ita ma ta mayar masa da murmushinta ta buɗe mota ta fita sai dai ta tsaya har sai da ya kulle motarsa sannan ya nufi inda take wata iska ce mai daɗi ke kaɗawa irin yanayin da ke sa mutum jin daɗin zaman waje don shakar ni'imar ubangiji iskar ta dinga kaɗawa yayin da suke tafiya karima da ke jin bacci ta dinga jin tamkar ta zube a wurin ta kwanta wannan ya haddasa a tafiyar ta ta wani irin a hankali tana cilla jakarta kamar ce mata nauyi kalil kalle ta ya taɓe baki da matar da yake so ce babu abin da zai hana ya hutar da ita daga taka ƙasa a daidai wannan lokacin zai ɗauki a barsa ne cikin so da ririta ya so sa tsakiyar kansa da tsinin makullin motarsa wani abu ya dira tun daga tsakiyar kan nasa har zuwa in yatsun kafarsa har ya dinga jin kafafuwansa sun gaza hawa bela ya tsaya yayin da ya dira kafarsa akan step ɗin farko sai da safe ya ce mata ta juyo ganin ya tsaya ya sa ta dawowa ta tsaya dab da shi har suna iya jin numfashin juna hasken farin wata ya haska fuskokinsu ta saki wani tattausan murmushi tare da limshe idanuwanta ta ware su a kansa daga nan zaka tsaya ina so ne wani aiki kafin na kwanta gashi na gaji sosai yayi furcin yana kallon fuskarta ta ɗan kautar da idanuwanta har lokacin fuskarta da murmushi to shikenan sai da safe ta juya da sauri ta haye mata takalar har da dan gudunta ta tsaya a kofar falo tana mai da kalaman mijinta oh ni karimatu sai kuma taiwa kanta dariya gudun da ta yi ta ji tsoro ne kenan dole na fitar da tsoro a cikin raina domin matsoraci baya zama gwai tabbas amma idan ma da tsoron akwai kunya ta rufe idanta da tafukan hannunta sannan ta shiga falo hayaniyar da ta je sa ta gane akwai baki a gidan ta wuce zuwa ɗakin mama inda take jin hayaniyar a can nan ta shiga ta sallama anta umma hari ce ta zo ta sauri ta nufi inda take ta durkusa ta ce mama mun dawo suna gaishe ku anta umar hairu ta ce a karimatu ke ce haka karimatu ta rufe fuska tana dare umar hairu ma na dubanta kai wannan kyakkyawar yarinya murya ta ce kawai ta sa na gane ta lalle amarcin ya karbe ki duk ta lullube karimi dan haka ta mika mama gidar da inna hawa ta bata ta kawo mata ta dauki jaririn umar hairu da yake ta wasan sa ta fita da shi har lokacin tana jin yadda Umar Hari ke zuzu kyan da ta yi tare da sauyawar da ta yi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ko da mancan jininsu ya haɗu da umar hairi duk sanda ta zo gidan ta kan damu da ganin yadda karime ke takura a kanta sun sha faɗa da sumayya akan karime babu wani abu da bata sani ba game da labarin karime kuma abba na daɗa ba ta labarin karime da burinsa na son ganin karime ta samu ci gaba cikin rayuwa haka ita da anti dukkaninsu don sun zo gidan babu wanda ke nuna mata wani abu na kyama duk da ba fiye shige musu ta yi ba tsakaninta da su gaisuwa ce kawai sai dai idan sun zo tare da yara ne takan ja su can inda ta saba yaran suna son ta sosai domin ta iya wasa da ita mai son yara ce ta saba da halin yara ko a can garin su ta fi sha'awar zama da yara ƙanana sai ta wasan su tana kallon su musamman mafida anta ta saba hidimarta tun tana ya karama idan sun zo wuni take a wurinta sai dai idan ta na abinci ta kama kamata dubbacin da take ji lokaci ɗaya ɗauki ta ɗora abdul jabbar a kan gadonta tana taimasa wasa ta lura ya soma jin bacci sai ta ɗora shi a kan cikinta tana shafa bayansa har barci ya ɗauke shi ita ma bata san lokacin da barcin ya ɗauke ta ba haka umar hari ta zo ta same su ta riƙe haɓa wannan rigiman manya aka yi yadda ya bacci haka tana ƙoƙarin ɗauke shi karima ta farka ta miƙe an ta ban san lokacin da na yi bacci ba ma aini ma mamaki ne da wannan ɗan rigimar yadda ya bacci haka an tuba shi da rigima wasansa yake har bacci ya ɗauke shi sa'a dai aka yi da umar hari karima ta miƙe tana sa kayan barci umar hari ta ce ku yi mun gori don a ɗakin nan zan kwanta mama bata kunna AC ba ni ko ba zan iya bacci mai AC ba Sumayya ta ce gaskiya an take koma ɗakin mama wannan rigimar man hana mu bacci zai tsakar dare Ako sai dai hana ku bacci amma ba abin da zai hana ni kwana a nan umma lahira ta faɗa tana ƙoƙarin ajiye katifar kasa ƙasa sumayya ta juya da baya karima ta ƙara sayin shimfiɗar sannan ta kwanta kai ta anti hau gado ni na kwanta a'a matar yaya ki kwance ki ba zan tsare miki wajen kwanciya ba anti ba komai na ce ku kwanta za ku fi sakewa daga nan bata jima ba bacci ya ɗauke ta cikin kwanaki biyu gidan ya cika da baki don jira ranar da za a taya murnar ɗaurin auren kalin. hana su da yata anti fatima da 'ya'yanta dukkaninsu sun nuna farin cikinsu alhaji kabir ya haɗa dukkan iyalansa har da jikokinsa gidan ya cika sai hane yara da manya ke ji yadda suka dinga nuna kaunar ga karime abin ya mata daɗi sosai musamman da ta ɗauki ɗawainiyar shirya amarya a rana. dukkan ɗinkunan amarya telanta ne mata yi matuƙar sanin aikinsa domin duk ɗinkunan da yawa kalima sun haɗu tun sanyin safiya da karima ta farka dukkanin yaran ta haɗa su tai musu wanka sumayya ce ta shirya su sannan ta shiga gyaran ɗakin da fala wannan ya ɗauke ta tsawon lokaci har lokacin yin breakfast da yi ba ta wanka ba gashi a yau din tana son wanke kanta ta san wannan zai iya janyo bata lokaci sosai wurin yin wankan nata don haka ta haƙura da wankan sai bayan an ci abinci tana sanye da farar rigar bacci doguwa ce har ƙasa mai santsi tare da ƙaramin hannu ba ta da kauri sosai don haka ta ɗaura zani a kai ta yafa mayafi ta fita zuwa dining kowa ya hallara mama kawai ake jira ta durkusa ta da abba da anti hanasu da anti umma sannan ta zagaya ta zauna a kujerar da ta san an batta ne domin ta ta zauna kusa da kai hirarsa suke sosai da su baya wata don haka karime ta dubi kallon ta ce good morning my dear furcinta hankali cikin yan muryar nan tata ya sa shi saurin juyowa tuni ta ɗauke kanta zai ya tamkar ya shaƙe ta dan haushi wai shi ne ma take cewa diya Allah yarinyar nan ya kwafa morning how are you yayi furuci yadda dukkanin su suka ji I am fine ta bashi amsa tana kokarin karba Abdul a hannun su mai mama ta shigo dukkanin suka gaishe ta sannan abba ya bismillah kowanne kamar yadda ake so suka so mutum abincin bayan an kammala sun ci gaba da hirar su domin rana asabar ce babu mai zuwa aiki Karima ce ta so makoshi Kalila ce ke kuma ina za ki je Yaya wanka nake so na je na yi to ki shirya da wuri za mu je dauko Samir a airport to kawai ta ce ta shige ta ce ce ah ba sabon ba an yi aure ko ina zai an nuna Kalila mika hannu ya ja kunnanta da karfi ce wayo abba ta faɗa cikin ƙara sakan mata kunne kar ka tsinke mata shi in ji mama abba ya ce bar shi ya hukunta ta gobe ma ta sake masa Da saka mata kunne tana murzawa dan radadin da yake to nan zamu dakata sai shiri na gaba idan Allah ya kai mu amma da dan wanda ta rubuta wannan littafi ba gidajiya na biyu Hadiza Adamu Shitu Mrs Nuhu na Marwa da waɗanda suka aiko mana da shi Ibrahim da Maryam da Nana Hawwa yayin Isa na kan kwana mai jama'a kwana singa a director da ke kula da wannan tasha ta biyu ta FM Radio Kano Hajiya Sa'a Ibrahim mai gabatarwa Muhammad Umar kai gama ke cewa ku huta lafiya.